mes turime kuo rūpestingiau apmastyti, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Jei per angelus paskelbtas žodis turėjo galę ir kiekvienas nusižengimas bei neklusnumas susilaukdavo teisėtos bausmės, tai kaipgi mes pabėgsime nuo jos, jei paniekinsime tokį didį išganimą. Juk jis prasidėjęs viešpaties kelbimu yra mums patvirtintas tų, kurie patys buvo girdėję Dievui prisidedant prie jų liudijimo ženklais ir stebuklais, visokiais galybės darbais ir šventosios dvasios dovanomis paskirstytomis jo valia. Ne angelams jis pajungia ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Beje, kažkas kažkur yra liudijas. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni? kas žmogaus sunus, kad juo rūpiniesi. Padarė jį trumpam laikui mažesnį už angelus, didybė ir garbė jį apvainikavai, visą pajungė jo valdžiai. Jeigu jau visą pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, jog visa jam pajungta – tačiau regime tą trumpam laikui padarytą mažesnį negu angelai, kad Dievo malonę už kiekvieną jis paragautų mirties. Jėzu, už mirties kentėjimus apvainikuota didybė ir garbe. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl jam dėrėjo kentėjimais ištobulinti jų išganimo vadovą juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdėja juos vadinti broliais. Jis sako, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, susirinkime tave šlovinsiu giesmę ir vėl, aš juo pasitikėsiu ir vėl, štai aš ir vaikai, kuriuos davė man Dievas. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisėmė, įdant mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergyją. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonys. Todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. Pats iškentęs gundimus, jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi.